Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Սա է օրն այն, որ Տերը ստեղծեց։ Եկեք ցնցանք եւ ուրախանանք այսօր։ Եվ մեր Տեր Աստվածը երևաց մեզ։ Կատարեցեք տոնն ուրախության մատղաշ ճյուղերով, մուտքից միջև անկյունները սեղանի։ Քրիստոսի Երուսաղեմ հաղթական մուտքի մասին 5 կտակարանյան 117-րդ Սաղմոսի այս տողերում մարգարեացել էր Դավիթ Թագավորը, որի մասին հետագայում գրել են 4 ավետարանիչներն արդեն նոր կտակարանում։ Հերթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 117-րդ։ Գոհություն մատուցեցեք տիրոչը, քանզի բարի է նա, քանզի հավերժ է ողորմությունը նրա։ Տունն Իսրայելի թողասի, որ բարի է նա, որ հավերժ է ողորմությունը նրա։ Տունն Ահարոնի թողասի, որ բարի է նա, որ հավերժ է ողորմությունը նրա։ Տիրոջից երկյուղ կրողները թող ասեն, որ բարի է նա, որ հավերժ է ողորմությունը նրա։ Նեղության ժամանակ ես Տիրոջը կանչեցի, նա լսեց ինձ եւ հանդարտության առաջնորդեց։ Տերն օգնականն է իմ, եւ ես չեմ երկնչի։ Մարդն ինձ ինչ կարող է անել։ Տերն օգնականն է իմ, եւ ես կտեսնեմ վախճանն իմ թշնամիների։ Լավ է հույսը դնել տիրոջ վրա, քան հույսը դնել մարդկանց վրա։ Լավ է հույսը դնել տիրոջ վրա, քան հույսը դնել իշխանների վրա։ Բոլոր ազգերը շրջապատեցին ինձ, բայց տիրոջ անվամբ հաղթեցին նրանց։ Շուրջ բոլորս բռնեցին, միահամոր պաշարեցին ինձ, բայց տիրոջ անվամբ վանեցին նրանց։ Մեղուների պես շուրջս լցվեցին, վարվեցին, բորբոքվեցին ինչպես հրաճարակ փուշ, բայց տիրոջ անվամբ վանեցի նրանց։ Երբ ինձ հրեցին, ես սասանվեցի եւ մոտ էի գլորվելու, բայց Տերը բռնեց ինձ։ Իմ զորությունն ու օգնությունն է Տերը, նա իմ փրկությունը եղավ։ Ցնծոցյան եւ փրկության ձայն կա արթարների սրահներում։ Տիրոջ աչը զորություն գործեց Տիրոջ աջը բարձրացրեց ինձ և Տիրոջ աջը զորություն գործեց։ Չպիտի մեռնեմ, այլ պիտի ապրեմ և Տիրոջ գործերը պիտի պատմեմ։ Տերն ինձ խրատելով պատժեց, բայց չմատնեց մահվան։ Բացեք արդարության դռներն իմ առաջ, որ մտնեմ ներս ու Տիրոջը գոհություն մատուցեմ։ Տիրոջ դուրն է սա, եւ արդարները այս դռնով պիտի մտնեն։ Գոհություն պիտի մատուցեմ քեզ Տեր, քանզի լսեցիր ինձ եւ ինձ համար փրկություն եղար։ Քարն այն, որ շինարարներն արհամարեցին, այն դարձավ անկյունակար։ Տիրոջից եղավ այս բանը եւ սքանչելի է մեր աչքերին։ Սա է օրն այն, որ Տերն ստեղծեց։ Եկեք ցնծանք եւ ուրախանանք այսօր։ Ով Տեր, փրկիր, ով Տեր, առաջնորդիր։ Օրհնյալ ես դու, որ պիտի գաս Տիրոջ անունով։ Մենք օրհնեցինք քեզ Տիրոջ տնից։ Մեր Տեր Աստվածը երևաց մեզ։ Կատարեցեք տոնն ուրախության մատխարժ ճյուղերով, մուտքից մինչև անկյունները սեղանի։ Դու իմ Աստվածն ես, պիտի գոհություն մատուցեմ քեզ։ Դու իմ Աստվածն ես, պիտի մեծարեմ քեզ։ Գոհություն պիտի մատուցեմ քեզ, Տեր, Քանզի լսեցիր ինձ եւ ինձ համար փրկություն եղար։ Գոհություն մատուցենք Տիրոջը, քանզի բարի է նա, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Երբ Երուսաղեմին մտեցան եւ եկան Բեթփագե, այն ժամանակ Հիսուս իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց եւ նրանց ասաց. «Գնացեք այդ գյուղը, որ ձեր դիմացն է, եւ այնտեղ կգտնեք կապված մի էշ եւ նրա հետ մի քուրակ։ Արձակեցեք, բերեք ինձ»։ Եվ եթե մեկը ձեզ բան ասի, կասեք, որ տիրոջը պետք են եւ նա իսկույն դրանք կուղարկի։ Բայց այս բոլորը եղավ, որ เป զի կատարվի Մարգարեի խոսքը, որ ասում է. «Ասացեք Սիոնի դստերը, ահա դեպի քեզ է գալիս քո թագավորը, հեզ եւ նստած էշի ու էշի քուրակի վրա»։ Աշակերտները գնացին եւ արեցին ինչպես Հիսուս իրենց հրամայել էր եւ էշնու քուրակը բերեցին, նրանց վրա զգեստներ գցեցին եւ նա նստեց դրանց վրա։ Եվ բազում ժողովուրդ իրենց գեսները փռեցին ճանապարի վրա, իսկ ուրիշներ ծառերից ճյուղեր էին կտրում ու սփռում ճանապարի վրա։ Առաջից եւ հետևից գնացող ժողովրդի բազմությունն աղաղակում էր ու ասում. «Օրհնություն Դավթի որդուն, օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնություն բարձունքներում»։ Եվ երբ նա մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը դղրդաց եւ ասում էին. «Ո՞վ է սա»։ Իսկ ժողովրդի բազմությունն ասում էր. «Սա Հիսուս Մարգարեն է, որ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից է»։ Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ տիրոջ երկրային կյանքին առնչվող կարևորագույն դրվագներից է եւ վերոհիշյալ մեջբերումը Մատթեոսի ավետարանից է, որն է Քրիստոսի Երուսաղեմ հաղթական մուտքի խորհուրդը։ Զատկի տոնախմբության համար Երուսաղեմ գնացող մարդիկ դուրս են եկել Քրիստոսին ընթരാճ բացականչելով, ով սաննա բարձրյալին, օրնյալ լինի նա, ով գալիս է տիրոջ անունով, օրնյալ լինի մեր հոր Դավթի թագավորությունը, որ գալիս է խաղաղություն երկնքում եւ փառք բարձունքներում։ Ժողովուրդը Երուսաղեմում Քրիստոսին ընդունել է խանդավառությամբ, ձիթենու եւ արմավենու ճյուղերը, ինչպես նաեւ իրենց զգեստները փռելով ճանապարհի վրա։ Համաձայն եկեղեցու հայրերի Հիսուսի արչև հանդերձները նետելը խորհրդանշել է մեղքերից ազատվելը, ոստեր եւ ճյուղեր ընծայելը խորհրդանշել է առանձնակի պատիվներ եւ հանդիսավորություն։ Երուսաղեմ մտնելով Տերը դնում է իր փրկagorցության սկիզբը, վերստին ներգործելով Արարածների վրա, որի մասին Սաղմոսած գիրքն ասում է. «Սա է օրն այն, որ Տերը ստեղծեց, եկեք ցնծանք եւ ուրախանանք այսօր»։ Մեր Տեր Աստվածը երևաց մեզ, կատարեցեք տոնն ուրախության մատղաշ ճյուղերով, նուտքից մինչև անկյունները սեղանի, թող այն ժամ ցնծան անտարի բոլոր ծառերը տիրոջ արչև, որ գալիս է։ Ինչու Քրիստոս այդ օրը եկավ Երուսաղեմ, իր չարչարանքների վայրը։ Վարդապետներն ասում են, որ เป զի ցույց տա, որ ինքն է Աստծո գառը, ով կամենում է պատարակվել մարդկանց փրկության համար։ Դրա օրինակը բերված է Ելից գրքում, որտեղ հայտնի է դառնում, որ հրեանները զատկական գառը զատկի տոնից 5 օր առաջ տանում էին տուն, եւ Հիսուս Քրիստոս Աստծուորդին հայր Աստծու գառը տոնից 5 օր առաջ եկավ Երուսաղեմ։ Հրեանները շատ անգամ էին ցանկացել բռնել նրան ու սպանել, սակայն Քրիստոս խույս էր տվել նրանցից, որովհետև իր ժամը դեռ չէր հասել իսկ երբ հասել է ժամը, իր կամքով եկել է Երուսաղեմ, չարչարանքների վայրը, որ เป զի իր մահով փրկի աշխարը։ Երուսաղեմ մուտքի օրը նշանավորում է Հիսուս Քրիստոսի տանջանքների ու տարապանքների շփատվա սկիզբը, որ նա կրեց իր վրա վերցնելով մարդկության մեղքերը։ Ծաղկազարդի տոնը հայրաքելական եկեղեցին նշում է մեծ հանդիսավորությամբ։ Ծաղկազարդի երեկոյան կատարվում է դռնբացեքի արարողությունը, որի ընթացքում բաց մեզ Տեր զդուրն ողորմության շարականի ներքո բացվում են եկեղեցիների խորանների վարագույրները, խորհրդանշելով Տիրոջ երկրորդ գալուստը, աշխարհի վաղճանը եւ վերջին դատաստանը։ Մո երիտասարդի կապակցությամբ չնայած պահքի շրջանին բաց խորանով է մատուցվում Սուրբ Հևանմահ պատարակ, տրվում է Սուրբ հաղորդություն, ապա եւ հավարտ պատարակի համաձայն նորին Սուրբ Պոծություն Տեր Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակի կատարվում է մանուկների օրհնության կարգ Ծաղկազարդի տոնից հետո երկուշաբթիից մինչև Սուրբ Հարության տոնը կոչվում է ավակ շաբաթ, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին շաբաթը եւ սոսկալի չարչարանքները։ Դարձնա եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ բարեկամներ, առաջարկում ենք նորից ունկնդրել Սարգիս Նաջարյանին, ով կընթերցի 95-րդ Սաղմոսը, որտեղ դարձյալ Մարգարեաբար տրվել էր Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտքի մասին կատարվելիքը։ Օրհնեցեք Տիրոջը նոր օրհներքով։ Օրհնեցեք Տիրոջը համայն աշխարհի մարդիկ։ Օրհնեցեք Տիրոջն, օրհնեցեք անունը նրա, օրըստորե ավետեցեք փրկությունը Նրա։ Հեթանոսների մեջ փառքը պատմեցեք Նրա և բոլոր ժողովուրդների մեջ սքանչելագործությունները Նրա։ Մեծ է Տերն ու անչափ օրհնյալ, ահարկու է Նա բոլոր կուռքերից ավելի։ Հեթանոսների բոլոր կուռքերը դևեր են, իսկ Տերն Արարիչն է երկնքի։ Խոստովանություն և վայելչություն կա Նրա առջև սրբություն եւ մեծափառություն նրա սրբարանում։ Մատուցեցեք Տիրոջը ազգատող մեր, մատուցեցեք Տիրոջը փառք ու պատիվ, մատուցեցեք Տիրոջը փառքն իր անվան, ընծաներ վերցրեք եւ մտեք սրահները նրա երկրպագեցեք տիրոջն իր սրբարանի գավիթներում քանզի ամբողջ երկիրը պիտի խրովվի նրա ներկայությունից Հեթանոսների մեջ ասացեք, թե Տերը թակավորեց, նա աշխարհն հաստատեց, որ չսասանվի, եւ նա իր ժողովրդին արդարությամբ պիտի դատի։ Թող ուրախ լինի երկինքն ու ցնծա երկիրը, թող զվարճանա ծովն իր մեջ եղած բոլոր կենթանի էակներով, թող հրճվեն դաշտերը եւ նրանցում եղած ամեն ինչ, թող այն ժամ ցնծան անտարի բոլոր ծառերը, տիրոջ արչև, որ գալիս է, գալիս է դատելու երկիրը։ Նա պիտի դա դիտի է ձերքնարդարությամբ և բոլոր ժողովուրդներին իր ճշմարտությամբ։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան սաղմոսները կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք